بسم الله الرحمن الرحيم Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. قل أعوذ برب الناس Sema, ninajikinga kwa Mola mlezi wa wanadamu, ملك الناس mfalme wa wanadamu, إله الناس Mungu wa wanadamu. Min sharril waswasil khannas, na shari ya wasiwasi shetani khannas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, anaitia wasiwasi katika vifua vya watu. Minal jinnati wan nas nas, kutokana na majini na wanadamu. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah. Suratul Nas imeteremka maka. Katika sura hii Mwenyezi Mungu anamuamrisha nabii wake sallallahu alaihi wasallam Amwende yeye ammombe ulinzi kumkinga na shari kubwa zinazowashinda watu wengi kuzitambua kwa sababu zinatokana na matamanio yao na pumba olao basi wakatumbukia katika yale yale wanayokatazwa. Hiyo ndiyo shari ya wasiwasi wa sheitan anayejificha machoni au hujidhihirisha kwa kificho. Wasiwasi wake ni kwa hila na hada Sema, najikinga na mola mlezi wa wanadamu mwenye kuendesha mambo yao. Mfalme wa wanadamu kwa ufalme uliotimia kuwamiliki wote wafalme wao na maraia. Mungu wa wanadamu mwenye uweza kwa kuwasarifu kwa ukamilifu watakavyo. Na shari ya mwenye kutia wasiwasi watu ambaye hurudi nyuma ukiomba msaada kwa Mwenyezi Mungu dhidi yake ambaye hutia kwa kificho katika vifua vya watu ya kuachisha wasende kwenye njia ya uongofu kutokana na majini na wanadamu.